Uglavnom, ovaj prvi čas je namijen da, da govorimo o da počnemo sa komentarom knjige Kitabu Teuhid. <clears throat> Kitabu Teuhid, knjiga eh, eh, autora šehu Islama, Muhammeda ibn Abdul Vahaba, šehol islama s pravom ga možemo nazvati, jer je bio obnovitelj vjerije u, u uh, savremeno doba, um, obnovitelj vjere u pitanju akajda, akide, makoliko to bilo krivo njegovim neprijateljima. Ova knjiga je uh, nedvojbeno jedna od najbitnijih knjiga u izučavanju teuhida, Znači, knjiga koju je, na, koju je napisao, čiji je autor šeho Mohamed, Mohamed ibn Abdul Wahab, je jedna od najznačajnijih i najbitnijih knjiga po pitanju izučavanja e, poimanja tevhida i onog što, što mu je oprično. <clears throat> E, ta knjiga je postala kao obilježje muvahida današnjeg vremena i kada neko hoće da se ismijava sa skupinom muvehida, oni koji, koji se vraćaju na akidu selefa ovog umeta, na akidu ispravnu, akidu ehlu sunnevel džema, e, ismijavaju se sa ovom knjigom, sa njegovom autorom i njegovim sljedbenicima. Ona je dokaz protiv e, svih ateista i onih koji su otišli na dalalet po pitanju teuhida a knjiga u suštini jel sadrži knjiga Kitabu Tevhid, ona u suštini sadrži ajete i hadise ili eventualno neke, neke rečenice, dodatke od, od učenjaka i tu je još dodato samo po, uh, odnosno eh, mesele poglavlje koje se, eh, koji su zabilježene pod određenim brojevima nakon svakog poglavlja koji govori, odnosno šta sadrži ajeti i hadisi. Znači knjiga je zasnovana na ajetima na hadisima do te mjere jel da ovaj da spominju često učenjaci spominju događaj jako zanimljiv vezano za ovu knjigu i za Muhameda ibn Vehaba. Muhammed ibn, Muhammed ibn Abdul Wahab i njegova dava <clears throat> su toliko kritikovani toliko izazvali e, neprijateljstvo i smutnju ovom umetu da zaista zaslužuje da se, da se o tome govori, da se održi posebno predavanje, da se zapišu knjige o o izmišljotinama i laži na ovu davu i novog učenjaka, na, na osobu koja bez ikakve sumnje i to su priznali njegovi neprijatelji koji da je obnovitelj i da je obnovitelj islama u savremenu dobu i da je preporodio e, da preporodio vjeru i umet i da su skoro svi reformatorski pokriti koji su nastali nakon njega a oni živi pred kraj 18. stoljeća da su nastali i pod velikim utjecajem onog na što je on pozivao, a to je pročišćavanje vjeri od natruha, dalaleta i skretanja raznoraznih, koji se namnožili sakupili tokom godina. <clears throat> znači, zaista zaslužuje da se o njemu, o njegovoj knjizi, o njegovoj davi održi, održi posebna predavanja e, i da se spomenu, e, da se spomenu e, da se spomenu te kritike ako možemo reći one e, kritike koje, koje možemo smatrati da su konstruktivne i dobronamjerne ili laži izmišljotne koje su spomenute vezane za ovog šeha i njegovu davu. O zanimljivi, e, počeo sam to da govorim, zanimljivi e, događaja vezano za to je to kada bi, odete bilo koje mjesto gdje inače gdje, je rašireno ili, ili sufizam ili <clears throat> šarijsko-maturidijska akida i tako dalje gdje je poznato neprijateljstvo prema, prema kako ih oni zovu vehabijama i kada se spomine ime Muhameda ibn Abdul Wahaba, uh, eh, odmah se automatski jel, pokaže reakcija kod tih eh, svjedno učenih ljudi ili, ili običnih ljudi u raznoraznim eh, mjestima islamskog svijeta. Tako da je jedan od, od šejhova Daja, preciznije rečeno, otišao u jedno od istočnih zemalja, istočnih zemalja, azijskih zemalja, otišao sa ciljem Dave, pa je došao u kontakt sa jednim e, velikim, u tom mjestu velikim šejom sufijskim i došli su do teme razgovora o Muhammedu lehabu i Vehabijama, naravno ovaj ispoljio automatski e, neprijateljstvo, odnosno iskazao to što je inače raširno o njemu, da on ne voli poslanika, selem, da, da ne voli Mevlud i tako te poznate priče. E, I da da je bio, da je da je uh, napravio veliku smutnju u umetu, da se borio protiv hilafeta i tome slično. Uglavnom, ovaj šejh je bio mudar u opođenju sa njim, pa mu je rekao, dobro, kaže, mene ta priča ne interesuje do Abdulehabu i tim njegovim. Ja bi tebi samo želio da dadnim ovaj, jedan poklon da dadnim jednu hediju. Pa mu je uzeo ovu knjigu, Kitabu Teuhid, ona inače nije velika, znači, uzeo knjigu Kitabu Teuhid, s tim da mu je, da je sklonio korice i ko je autor. I dao mu onako samo sadržaj knjige. Sadržaj knjige od početka do kraja. I kaže, hajde, eto, ja poklanjam ovu knjigu, pa ako nađeš vremena, počitaj. Pa je taj sufijski šej uzeo knjigu i sredo se se nakon nekoliko dana, kaže, jesi li pogledao knjigu? Kaže, jesam. Kaže, ono, nisam odavno onako knjigu, onako e, dobru i lijepu knjigu pročitao, i inako vrijednu, ona je suština ono što poziva islam, doslovno na, na ajetima, na hadisima, prelipa prelijepa knjiga, divna knjiga, samo još nisi mi, kaže, nisi mi, nisi dostavio ko je autor, ko je to napisao. I onda ga onda bavi se da je to u stvari, da je, da je autor te knjige Muhammed Abdullahab. Takvim postupkom je on stvar naveo tog supstrat da ispita, da ispita svoj stav, pa nije mogao da vjeruje, da je to ta, da je to taj začetnik ove vehabijske dave, da je on mogao napisati takvu knjigu da je ta da knjiga u stvari suština ono što je došlo, jel, zasnovano na šerijskim tekstovima. I tako je se onda odmotalo klopko da je, da je ovaj sufijski še preispitao svoj stav i drugačije promijenio svoj stav po pitanju Muhammeda Lehaba, onda počeo da, da, da iščitava literaturu, njegovu knjigu, uglavnom, znači, pozitivno djelova na njega i na, na njegovo dalje E, poimanja akide, vjerovanje i tako dalje. Znači, uglavnom, e, ljudi su neprijatelji, poznata stvar, neprijatelji onog što, što ne poznaju detaljno i ispravno. <clears throat> o Muhammedu Mdlvehabu, naravno, vi znate dobro, znači imamo učenjake koji su ga u njegovo doba, koji su ga mnogo hvalili i koji su ga mnogo kudili. E, od učenjaka koji je napisao i stihove o njemu, kada je čuo u što poziva i kako poziva, je napisao poznati učenjak iz Jemena, Emir Saneani, Mohamed ibn Ismail Emir Saneani, iz grada Sanea, napisao je, eh, napisao pjesmu u stihovima gdje je pohvalio ono u što je pozivao, a u stvari, jel, sličnu knjigu je napisao i on sam, Mohamed eh, ibn Ismail Emir Saneani, i on napisao sličnu knjigu eh, u, Jemenu, znači isti problem, u istom problemu govorio o problemu tevhida, obožavanju kaborova, umrlih i tako dalje ovaj, samo što se nisu znali, nisu sreli, pa kada je ovaj čuo za njega, pohvalio ga je, napisao stihove, što je tema za sebe, ovo samo spominjem onako, jel, e, e, onako u kontekstu govora ove knjige, Kitabu Teuhida. <clears throat> da se vratimo na knjigu Kitabu Teuhida, znači nijem cilj sad da govorim detalje, ulazim ovoga e, povode knjige, zašto ga je napisao, ko je sve komentarisao knjigu, glavno da skratim ovdje po pitanju, znači ova knjiga je mnogo komentarisana, mnogo, mnogo šerhova je napisano od strane e, učenjaka sljedbenika Selefijske dave, od strane i nekih neki drugih. E, e, u suštini, svi ti komentari, svi ti komentari se vraćaju na komentar, uglavnom, znači savremeni komentari o svih šejhova, neizostavno se vraćaju na knjigu Fethul Međid koje je napisao Abdurrahman ibn Hasan Ali Sheikh, znači od porodice Muhammeda ibn Wahaba. On je napisao tu knjigu Fethul Međid i ona je najkvalitetnija i nešto najbolje što je obrađeno. Najbolji komentar koji imamo knjige Kitabu Tevhid je e, od strane ovog autora, a u stvari e, ta njegova je knjiga u stvari e, neki vid E, rezime skraćenog dijela ili kako kaže, kako se naravno, tehviba, e, sređivanja knjige koje je napisao autor prije njega. Autor prije njega to je Sulejman ibn Abdullah ali šeh koji je napisao, s tim da nije potpunio tu knjigu i da je bila knjiga, ovaj, nije, nije bila u najboljim, po najboljem rasporedu raspoređena po, po govoru određenih učenjaka, pa je on ovu knjigu pa je on ovu knjigu skratio, uredio, preuredio i dodao i upotpunio je. Znači prva knjiga koja se može reći koja je, koja od kvalitetnijih komentara je Tesirul Aziz al Hamid, to je od Sulejmana, pa je onda došao ovaj Abdurrahman ibn Hasan Ali Šejh, pa je on rezim, rezimirao i potpunio tu knjigu. I ona, ona se tretira kao jedna od najkvalitetnijih i ona se najviše štampa. Ako negdje možete dobiti komentar od Kitabu Tevhida, na arapskom jeziku naravno govorim, je Fethul Međid od Abdurrahmana ibn Hasana ali šeha. I to je knjiga, uglavnom, svi komentari ostali od šehova, savremeni danas koji imaju, e, se vraćaju na ovu knjigu. Neizostavno se mora vratiti. E, vrijednost ove knjige sadrži se u tome što je Abdurrahman ibn Hasan ali šeh, što je bio što je bio jak, e, što je bio učenjak i hadisa i akide. Bio učen i u akidi i hadisu. Pa je napravio taj spoj gdje je jako, jako dobru, e, dobar ta hrić i ocjenu hadisa napravio u svom komentaru, a to je jako bitno. Iz razloga što imamo e, određeni broj hadisa u Kitabu Tevhidu koji ima o njima slabosti. S tim da one narušavaju suštini knjige, niti čak poglavlje gdje su spomenuti ti hadise. A imamo hadisa u kojima ima slabosti, ali se na osnovu više rivajeta dižu na stepen prihvatljivog hadisa. Dok imamo nekih četiri ili šest hadisa koji su, e, koji su slabi i ne mogu se uopće dignuti na stepen prihvatljivog hadisa, ali ne narašavaju samo poglavlje, jer ima drugi hadisa i drugi širijetskih tekstova koji podupiru tematiku određenu poglavlju koje se radi. Ovdje ima preko, u ovoj knjizi Kitabu Tevhid, znači imamo preko 60 poglavlja akidetski gdje autor e, naslovi, stavi naslov nekom poglavlju i onda navede ajete i hadise o tom poglavlju, e, naravno o, kideskoj određenoj oblasti ko govori, uglavnom se sve vrti i vraća na tevhid i ono što je oprično tevhidu. <clears throat> E, znači, e, tematika ove knjige je pojašnjavanje ono sa čime su došli vjerovjesnici, a to je u stvari Tevhidu Libade, Teuhid ibadeta, odnosno čisti teuhid. I to, pojašnja, e, I to pojašnjavanje sa strane Kur'ana, znači ajeta i hadisa, sa strane kitaba i sunneta. I e, uz to su dodata poglavlja, ono što je oprečno tome svemu, to je veliki i mali širk. Ili što narušava a, a, kemal, a, kemalul vađib, onaj potpuni ili kemalu teuhid, vađib, onaj uh, ispoljavanje, vjerovanje tevhida koji je vađib da se vjeruje e, i on ne, što je njemu oprično i što je njemu oprično. Uglavnom suština znači, knjige se vraća na to. I ovo je, znači, ja ću nasada s prilikom ovog komentara, znači da pravimo neku skraćenu verziju, skraćen skraćenu e, verziju od onog što je jer ako bi išli detaljno, znači nama bi trebalo pet godina da obradimo to, da bi, kad bi išli detaljno sve. Ja ne, ova knjiga još nije prevedena na naš jezik, koliko ja znam. Fetul Međid, komentar Ketavu Tevede, još nije prevedena na naš jezik. Ima drugih prijevoda. Pogoto e, pogotovo ima knjiga Kurratul Qurratul il Muvahidin, koja je prevedena s tim da je prijevod, prijevod jako komplikovan i težak za razumijevanje, da je lakše razumjeti na arabskom pročitaš nego na, na bosanskom prijevodu pročitaš. Jer ti treba komentar za prijevod. <clears throat> Ovo zato što sam imao priliku da, da, da čitamo prijevod i da se komentariše, pa je, pa je trebalo prijevod da se komentariše dodatno, jel? što je greška, jel? E, kad se prevodi cilje da se prevede na jednostavnim jezikom, da ljudi razumiju što čitaju, a ne da se dođe sa nekim stranim izrazima, terminima s kojim, koji dodatno opet trebaš sad. Uglavnom, znači u, narednom ćemo mi se držati ovi, ovi, e, ovog komentara od, znači, Abdurrahman ibn Hasan Ali Šeha. Abdurrahman ibn Hasan Ali Šeha, on je imao, doživio jedan musibet, belaj, a to je kada, kada su došli kada su, kada su došli Osmanlije, poslali svog namisnika iz Egipta da završi sa vehabijskom davom, kako se oni zvali, pa su došli jel, u Neđd i u tom prilikom je zarobljen bio ovaj šejih. Odnosno bio je poslije boravio u Egiptu. Živio u Egiptu, boravio u Egiptu i tamo je sreo učenjake i učio kod Ulemi sreo učenjake i tu je proširio svoje znanje. Tako da je taj Belaj Musibet bio hajr za njega. I, i, e, i odatle je došlo i to da je, bio, da je, e, da je to ona, ona, ona, ona doza onog što je, što je došlo sa njegove strane, da je, da je učio kod šejhova koji su bili mimo, e, mimo Hidžaza, mimo o, o, Arapskog na drugom mjestima koji su živjeli, pa je stekao znanje koje mu je koristilo da još bolje komentariše ovu knjigu. <clears throat> Mi ćemo sad uz lahu pomoć odmah direktno krenuti sa komentarom. Znači, opet kažem, znači, e, cilj nam je da lagano prijeđemo, da lagano komentarišemo e, ovu knjigu, a ne da idemo u detalje. <clears throat> Narodno prvo što navodi, mi imamo, znači, pa se ovdje naglasimo ovdje, e, mi imamo knjigu što je prevedena stazom ispravnih prethodnika, usno eh, zbirka tekstova o tevhidu, rekom se nam, u njoj su, u njoj su eh, sabrani pet, pet akidetskih metnova, pet akidetskih metnova od Muhameda ibn Abdul jedan od tih akidetskih metnova je Kitabu Teuhid. I, uh, I smisao prevođenja ove knjige je baš bio cilj da se ona može uzeti da se po njoj prati komentar. Znači ono što bi ja vas savjetio, znači da s ovom knjigom dođete i da pratite poglavlja, kako ide poglavlje, ako šta treba dodati od komentara, dodate, tako, tako smo mi ko šehova radili. Znači uzmete knjigu, onu koju ima osnovni tekst koji komentariše i onda se tu prati, ako šta treba komentar kakav da se doda, piše sa strane, gore, tole, tamo, vamo, sitnim, drugačijim slovima, olovkama i tako dalje i onda to ostaje znanje koje je zabilježeno. Uvijek je vezano za tu knjigu koju ti imaš, uvijek je tu, kad god treba da ponoviš, samo otvoriš tu knjigu, imaš tu. A kad se piše o nekakvim e, sveskama, tekama, to se zagubi ili, ili one bolje verzije ostanu nam ovdje vam u klubu knjige, ostanu nam te teke sveske. E, zagubi se, znači, i e, odvoji se od njegovog vlasnika ta sveska, E, i onda se naravno i time e, spriječi mogućnost da je osoba obnavlja. Dok kada je vezana, dakle zavezana za, za, za metn, za osnovni tekst i dođe s komentarom od poznate knjige. Pazite, sad kad vi e, imamo, sad, imamo ovdje, imate ovaj metn u prijevodu, Kitabu Tevhida. I što god spominjemo ovdje od komentara, spominjemo iz knjige Fethul Međid. Ovdje je vrlo bitna taj, taj senet, lanac, odakle ti je znanje koje učiš. Kad ti kad dođeš sad ne kažeš u e, knjigi Kitabu Tevhid je spomenuto to je to pitanje i tako prokomentarisano. Kad neko pita, dobro, ko ti je rekao, i ko kaže, gdje piše? To je vrlo bitno, znači. Tako se provjerava ko je ispravno, ko šta je ispravno priča. Gdje si čuo, od koga si čuo, u kojoj knjizi? Ko je učen rekao? A onda ti kažeš u e, knjizi Kitabu Tevhid, komentar iz knjige Fethul Međid, pričao nam taj, taj daja, učeni čovjek i tako dalje. Znači, to je, to je neka, neki lanac odakle znanje si je uzeo na što ga svodiš. I to je znanje. A kad ti ovako kažeš, negdje, negdje sam pročitao nešto, ima neki tamo hadis, nešto ovako. To je, znači, to, to je za obične ljude, za obične mase. Za ozbiljnog čovjeka ta ima, znači moraš se vezati za knjigu, za šeha, za autora, za tefsir, za, za knjigu iz hadisa i tako dalje. Tako se, tako se hvatamo i ganjamo ko je najispravniji, ko, ko, ko ko priča istinu hak jer vraćamo na knjige, na komentare, na pouzdanu, nama poznatu ulemu. <clears throat> Zato vas savjetujem da tako postupite u komentaru ove knjige. <clears throat> Prvo što navodi ovdje Muhammed Lehab na samom početku, znači on počinje knjigu znači bez nekakvog uvoda, bez ikakvog. Inače, Muhammed Abdelvehab u svojim knjigama je bio jako, imao je stil skraćenog pisa, nema kod njega nešto tamo okolo, nešto tamo, neke uvode, da te priprema, da ovo, ono, znači direktno ide. Znači odmah navodi direktne stvari, konkretne. Znači jako skraćeno izgrovito je priča, komentarcu i zato s te stranice jako kvalitetne knjige, što god je napisao. Znači nema ti neki stvari, nešto dodatnog viška, i zato su njegove knjige zgodne za komentara. On je nešto je zgrovito rekao i sad ti piše o tome, napiši knjigu o tome, možeš o tome što on priča o tome. I tako i ova knjiga je ima tu karakteristiku, znači, da je jako jezgrovita, Niš, ne, nešto on posebno o sebe ne dodaje. Tu su ajeti, tu su hadisi, eventualno što poslije dođe, kaže fi, e, u toj oblasti koju on govori, kaže Fihi Mesajlu, u ovom poglavlju, kaže, imaju pitanja. Kakva pitanja? Spomene neki 10, 15, 20 ili više pitanja o kome govore ajeti hadisi. Znači, samo naznači da ti ajeti hadisi govore o toj, toj temi. I naravno da je to izgrovito znanje. Da će i, i, pazite, ovaj, ovaj metn Kitabu vida. inače u arabskom svijetu kod šejhova se uči na pamet. I uči se, uči se na pamet. To su ajati hadise. Znači, to je jedna od osnovnih knjiga, akidijskih koja se uči na pamet. Pored ono tri načela, pored nevakid, lašare, deset dijela koji, koji eh, poništava ili izvode iz islama i tako dalje. Jedino što što učenjaci postiču, to je da od ovih knjiga Muhammeda od Lehaba, to je Kešfu Šubuhat. Kešfu Šubuhat, znači nju, ne uče pamet A ove ostala dijela metnove koje smo mi ovdje preveli, znači tri osnovna čela, četiri pravila, deset dijela koje izvodi e, iz Islama i Kitabu Teuhid, ta, te, ta, te četiri akidijske knjige, onda se uči na pamet. Uči se na pamet i naravno onda se poslije e, slušaju komentari ili čitavaju komentari. I to čovjek kada razumije. Onda uz ove knjige doda Akidu Vasitija od šehe Islame ibn Temije i doda Akidu Tahavije od Tahavija, hanefijskog učenjaka, to dvoje kao potpuni, znači on je uzeo jezgro ispravno, ispravno akide islamski. I, na nju, I nakon toga, kad on to razumije izuči, onda on može lahko da čita, da čita e, raznorazne druge knjige ja Tevrat, ja Inđil, ja budističku vjeru, ja ovo ono, jer onda nema bojazni za njegov akid. Obrnuta stvar, onaj koji nije izgradio ispravno akidu, nije razumio, nije naučio, pa počne da čita drugu literaturu, neispravno, ne, neispravne akide, uh, uvijek je u opasnosti da sam sebi ubaci šubu. Čovjek koji nije, e, znači, nije izgradio svoju e, ispravnu akidu, islamsku, nema temelje jake, i ispravne. Kada čita sufijsku literaturu, kada čitao Turu ibn Arabija, misticizam devija, eh, i bilo koju literaturu, šiitsku literaturu, da, da, se pa, danas jako raširena ta tema, kaže trebaš biti objektivan, da bi objektivan čitaj, kaže, počitaj, kaže šta su oni napisali, oni koji kritikuješ, nemoj kaže biti, nemoj biti, kaže, slijepo slijediš svoju lemu, ne slijedi slijepo, nego ili pročitaj ono koga hoćeš da kritikuješ. Eh, to, je, to je pogrešno uh, savjetovan, pogrešno poimanje, glupo i naivno. I to vodi u dalalet. Osoba koja nema ispravnu akidu izgrađenu i počne da, da isčitava i uči dalalet, ona dalalet djeluje na njeg. Pa ubaci u najmanju ruku, ubaci sebi šube koje treba godinama poslije liječiti. Određen stvar koju pročita, to njem postane šuba, nejasnoća. Zar moguće da ovako, zar nije ovako, zar nisu rekli ovi, ovi prenijeli ovako, ovako. E sad dok ti odgovoriš na tu šubu, na tu nejasnoću dok je riješiš kod sebe treba ti godina. Što? Zato što nisi na ispravan način naučio osnovu akide i onda nakon toga kad ti čitaš bilo koju literaturu, znači to tebi dođe kao da, znači ti imaš, imaš jezgro ispravno i to Ibn Haim na lijep način opisuje, ispravnu akidu. On kaže ispravna akida koju osoba treba da nauči, ispravno poimanje vjere, kaže to je poput, poput neke, nazovem je flaša, staklena flaša. Ono unutra što naučiš ispravno akidu, to, to savladaš, onda ti kroz to staklo zaviruješ, čitaš one dalaleta raznorazne. I nema smetnje da čitaš. Zašto? Zato što si ti sebi napravio staklo koje tebe štiti, da te oni dalaleti koji ćeš čitat van stakla, dalalete, skretanja, šubhe raznorazne, pogrešna poimanja, ne mogu ti ući narušiti tvoje jezgro koje imaš unutar stakla koja je ispravna akida koju si izgradio on poredi, znači, učenje ispravne akide, koje je jako bitno, prvo što naučiš, trebaš naučiti ispravno. A ne da kažeš, oda, oda, ti da si na dalaletu, traži, znači onaj koji je na dalaletu, na kufru, on ima smisla da istražuje. Pa ode uči nirvanu, uči, su, uči šta ja znam, budizam, ode raznorazne budaleštine vjere, pa naleti na islam, pa primi islam. To ima za neko koji je na kufru na dalaletu. Nema smisla da musliman, da, da prije što nauči ispravnu akidu, da izučava što je neispravno. To je, znači, time sebe dovodi u situaciju da prihvati to neispravno i da u stvari nikad se neće ni izliječiti. I naš belaj, mi u praksi koji imamo, ljudi koji su na dalaletu poimanju vjere, je, prvi je problem tu suštinski što su u početku počeli učiti neispravne stvari. I on kad počne neispravnu stvar učiti i čuje i razumije, to mu se slegne kod njega. To postane osnova. I onda kad mu dolazi nešto drugo, on kaže, ne znam je li ovo tačno. Prvo što nauči od neispravnih stvari, da Allah žena na svakom mjestu. I e onda kad mu dođe iz iznadarša, onda on sumnja. Treba provjeravati je li iznadarša. Jer je osnova da je svakom mjestu. Tako je naučio od ljudi, od osobe koja njemu pozdana, koja njemu ima znanje. E to je belaj učenja uh, akide, poimanja vjere od, na, iz pogrešne literature od pogrešnih ljudi. Uglavnom, da ne odlutamo. Znači, bitnost izučavanja ovih e, metnova, šerijskih, metnova je jako velika. I u sušini bi trebalo, kad već govorimo o tome, u suštini bi trebalo čovjek najviše musliman u, u svom izučavanju islama većinu ono što izučava da bazira na akideskim stvarima. Jer to je najbitnija stvar. Čovjek može, e, čovjek e, može skrenuti po pitanju ahlaka, loš ahlak ima. Može upadati u harame, velike harame raditi. Ne kažem da je to halal, da je to red, da je to normalno. Ali to se dešava, to se muslimanu dešava. Međutim, on kad skrene u akidi, E tad je bela, tad mu, ne, tad mu džabamo i ahlak i, i, i, to što ne radi velike harame, ako akidi, jer akida je opasnija i gora, ako u njoj skreni. I problem je kad u njoj skreni, ko ti garantira da će se vratiti na ispravno? Koliko ti treba vremena se vratiti ispravno? Kad ćeš naleti na neko koji je u stvari ispravan? Jer vi dobro znate danas kolika, kolika je fitna, e, kolika je fitna nerazumijevanje i koliki je bela oko tog mnoštva tumačenja vjeri da se vjera tumači na raznorazne načine, pogotovo znači akidetsko poimanje. I da svako od tih koji tumači smatra da ona ispravno, da ispravno akidi. I još kad čovjek ne zna mjerilo kako da mjeri ko je na ispravnom, ko nije na ispravnom, onda on tek je znači, u još većim belaju, jer ne zna u stvar odakle da počne. I onda, onda se tu stvar vraća na ono što mu srce prvo naleti, na što se zalijepi njegov karakter, njegovo srce i njegovo oni principi poimanje života otprije koji je koje je negdje stekao u školi nekim čitanjem nekakvih knjiga, književnosti, literature, filozofija i ostalog. <clears throat> Uglavnom, e, knjiga Kitabu Tevhid je jako bitna knjiga. I, znači, izučavanje njeno s vremena Znači, to nije dovoljno knjiga koja da se jednom pređe, da se jednom presluša, pročita i kaže, Maša, idemo dalje, završio sam s time. Dovoljno, kaže, akid, učiš jednu godinu, hajmo dalje. Ljudi odšli kad na vi kad akida, akida, 10 godina učite akid. To nije tačno, to je najveći dalalet koji tako misli koji misli da dovoljno ako ide jedno pročitaš knjigu, poslušaš ders i idemo dalje. Idemo je dalje, formiranje države, ovo, onda tehnika, tehnologija. To je greška. Učeni ljudi mogu akidi pogriješiti. I to se dešava. Došlo u vredosovim hadisma da čovjek može u akidijskim stvarima za vrijeme shaba se dešava da se znali skrenuti. I to se dešava, pa je poslanik sam popravljao. Zar nije za vrijeme shaba? U njihovo vrijeme se desila prva devijacija u akidi. Od Haridžija pa, pa, pa, onda nakon njih oni dalje. Što znači da Kida jako opasna, jako klizav je to teren. E, po pitanju akide dobro znate, znači, znači da ta nit kad ćeš skrenuti onu zonu dalaleta je bliska onom što je ispravno. I da čovjek sad zna razdvojiti ono što je ispravno od onog što je neispravno, što je skretanje, znači e, tu treba, tu treba da se uči i da se izučava i da na kraju kraju najmanju ruku da znaš na koje knjige, na koje osobe, na koje učene ljude da se vratiš. I to je suština izučavanja. Znači, najbitnija stvar kad neko od nas traži uči znanje. Da zna procijent i da zna naučiti u kojim knjigama je ispravno znanje. Ko su učeni ljudi, zaista od koga možeš užiti znanje. Ne govorim recimo živeće, zaboravite živeće koji sad žive. Kao što kaže Abdullah Mesud, jel za žive ne znamo gdje će završiti. Ajmo za oni star ko su umrli. Da znaš ko je od njih bio na ispravnom i šta možeš od njega uzeti. To je vrlo bitna stvar. Kad i to ne znaš, onda znači onda, onda, onda si u Belaju veliko. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.